I was in love, but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger, I challenged his right for the love of this maiden. Down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. The handsome young stranger lay dead on the floor. Out through the back door of roses I ran, out where the horses were tied. I caught a good one, it looked like it could run up on its back and away I did just as fast as I could from the west Texas town of El Paso out to the badlands of New Mexico. Back in El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young maid. My love is stronger than my fear of death. I saddled up and away I did go, riding alone in the dark. Maybe tomorrow a bullet may find me. Tonight nothing's worse than this pain in my heart. And at last here I am on the hill overlooking El Paso. I can see Rose's cantina below. My love is strong and it pushes me onward. Down off the hill to Felina I go. Off to my right I see five mounted cowboys. Off to my left, right a dozen or more. Shouting and shooting, I can't let them catch me. I have to make it to Rose's back door. Something is dreadfully wrong, for I feel a deep burning pain in my side. Though I am trying to stay in the saddle, I'm getting weary, unable to ride. But my love for Felina is strong, and I rise where I've fallen. Though I am weary, I can't stop to rest. I see the white puff of smoke from the rifle. I feel the bullet go deep in my chest. From out of nowhere, Felina has found me, kissing my cheek as she kneels by my side. Cradled by two loving arms that I'll die for, one little kiss and Felina, good. שלום לכם, אה, ואם אתם אה, מתפלאים, מה פתאום, מה דן ויניל עכשיו? ככה, מותר לשנות מדי פעם את הסקייג'ול. עוד פעם, אני לא שומע את עצמי באוזניות, אז אני אוריד את, ה, את האוזניות. אה, כן, אנחנו פתחנו עם מרטי רובינס, ששר את אל פאסו, שהיה להיט גדול, נדמה לי ב-59, משהו כזה, סוף שנות ה-50 בכל אופן. ו... הסיבה היא שהיום התוכנית מוקדשת לקאנטרי, אבל לא רק, ויש לנו שני אורחים. יש לנו אורח ותיק. תגיד שלום. שלום. אם רק... אתה כבר פה, אז תגיד אני, שלום. אני רק ה accessories, מביא את התקליטים. יוני בגן. כן, יוני בגן הביא, יוני בגן הביא את תקליטי הקאנטרי שתשמעו היום, כי אה, מי שהוא האורח האחר בתוכנית הראשי, הוא אמור להביא את תקליטי הקאנטרי, אבל אין לו תקליטי קאנטרי. קוראים לו נדב גל. שלום, שלום, כיף להיות פה. גם לנו כיף שאתה נמצא פה, ובוא נס... נסביר, אה, הנה יופי, עכשיו אני שומע את עצמי באוזניות. בוא נסביר אה, למה קאנטרי, כי אתה הוצאת עכשיו דיסק. כן. עוד לא, עוד לא פיזית, אבל... אה, עוד לא פיזית, אם הוא, אם הוא יוצא, יוצא בוויניל באמת, אבל uh, האמת שהאלבום קאנטרי הזה שהוצאתי, uh, הוא נכתב במסע בארצות הברית ומרכז אמריקה, שהיה לי לפני כמה שנים. Uh, אני פשוט uh, טיילתי ולא, ולא הבאתי איתי שום כלי נגינה לטיול הזה במכוון. אני עובד כמוזיקאי, אני כל יום מנגן, שר, מופיע. ורציתי ככה לעשות איזושהי הפסקה. Uh, ומתוך ההפסקה הזאת uh, פשוט הייתה לי מחברת שמישהי הביאה לי ופשוט כתבתי עליה שירים, רק טקסטים, בלי מוזיקה, דמיינתי את המוזיקה בראש. הייתי מגיע לכל מיני הוסטלים uh, שהיו שם גיטרות שבורות עם שלושה מיתרים גג. ופשוט הלחנתי את השירים בצורה מאוד פשוטה בגלל המצב של הגיטרות, ויצא לי פשוט קאנטרי, גם המקום וגם ה... העיסוק היותר גדול בטקסט מבמוזיקה. איפה זה קרה? בדרום ארצות הברית? זה קרה אה, גם בדרום ארצות הברית וגם בכל אה, מרכז אמריקה. פשוט אני הייתי שם בכל האזור. האמת שאתם תופסים אותי בדיוק לפני שאני עוד פעם טס לארצות הברית, mm-hmm. לטקסס ולניו אורלינס וכל ה... אתה תחזור עם אלבום בלוז משם? אה, אז אני באמת עושה בלוז, אני מת על, על, על הבלוז של ניו אורלינס, אני יודע שזה לא הקונספט של התוכנית הפעם, אבל אני מוציא ב-26 למאי גם אלבום live בלוז. אוקיי. זה כבר יגיע אחר כך. אה, אמירה, תרשמי אותו. ל... כן. אה, ותקליטי בלוז יש לך בבית? תקליטי בלוז, כן, יש. לא לדאוג. זאת לא אומרת, לא לדאוג. אנחנו נוכל להסתדר. מקסימום יש את חברי פה. ויש גם את יוני, <laughs> כן. בשמחה רבה. אה, אז אם אנחנו מדברים על בלוז, בעצם קאנטרי ובלוז, יש בהם, ביניהם הרבה מאוד דמיון, כי שניהם הם אה, שירים שהם בעצם סיפורים. נכון. ולסיפורי מוסר. הם, תמיד קורה שם משהו, זה לא סתם אה, אה, שיר אה, שהוא תלוי ועומד באוויר, יש משהו מאחורי, מאחורי השירים האלה. כמו השיר הזה שמענו, אל פסו. כן. שיש לו התחלה, אמצע וסוף רע. נכון, זה כן. אה, תמיד טרגדיה, איכשהו. כן. אה, אז כן, ככה זה גם האלבום שלי. אה, אני מאוד אוהב לספר סיפורים, האמת שבאמת זה מה שאני הכי אוהב ב... כל האגדות האלה של הבלוז והקאנטרי ואיך שהם מתחברים. נכון שהנושאים קצת אחרים בדרך כלל, קאנטרי זה יותר שירי אה, שתייה, ואני גם חושב שתמיד מדברים על זה שקאנטרי זה מוזיקה במקור לבנה ובלוז במקור שחורה. אבל יש לא מעט אה, מבצעים שחורים של, אה, של קאנטרי, צ'ארלי פרייד למשל. זה כבר התחבר, כן, כן. לגמרי. אני, אני פשוט, uh, תמיד אני... Uh, שיש בזה, אני חושב שלקאנטרי יש יותר אולי, זה יותר לקטע הרגשי קצת, יש לך את המשחק הזה, מוזיקה, אה, שמחה לפעמים עם טקסטים עצובים, קצת ציניות, קצת קריצה. בוא בוא נגיד שקאנטרי זה יותר סנטימנטלי מבלוז. בדיוק. כן. ו... אמ, טוב, אני חושב שאנחנו נשמע, נשמע עכשיו אה, עוד שיר מעוד אלבום אה, שיוני הביא לנו. רק לפני זה, אתם יודעים איזה שני אומנים בעצם מאוד מזוהים, מזוהים היו, התחילו דרכם עם קאנטרי, שהיו מאוד מאוד מפורסמים. אלוויס. נכון. אה, בעצם אה, כל, כל הרוקנרול התחיל מקאנטרי, כי הקאנטרי נכון. הוא שילוב של, של קאנטרי ובלוז. עכשיו, זה לא קאנטרי, אה, זה, זה bluegrass. ה bluegrass, ממנו צמח הקאנטרי שהוא יותר פופולרי ויותר פופי, נגיד ככה. ולכן לא מעט, טוב, לא לא מעט, אבל היו להיטי קאנטרי שעשו crossover והפכו גם ללהיטי אה, פופ אה, מצליחים. קני רוג'רס, דולי פרטון. אה, אז כן, אה, בעצם כל, כל גדולי הרוקנרול, ראשוני הרוקנרול, נכון, שנות ה-50, אני לא טועה, 40 בעצם התחיל הקאנטרי יותר להיות פופולרי. כן. היה לו אגב שם אחר, היל, hillbilly משהו... תראה, קראו, לזה hillbilly blues. הילבילי, זהו, זה כן. הילבילי בלוז. אה, אה, איך קראו בעצם, הקאנטרי, השם הרשמי והמלא שלו זה country and western. נכון. פה תרגמו את זה ל... אה, איך תרגמו את זה? כפר ומערב, כן? בסדר, כמו, כמו כל ישראלי שמתרגם משהו. את רוקנרול לא תרגמו, לא הצליחו. בכלל הניסיון כאילו לעשות קאנטרי בישראל זה לדעתי נישה שמאוד יקרה לליבי, לא כי אני עושה אותה, גם כמאזין, זה כאילו תמיד נשמע קצת עקום. כן. וזה מה שאני אוהב בזה. <laughs> אז אתה יודע מה, בוא נעשה פה עכשיו אה, שינוי קטן. אנחנו תכננו אמנם לשמוע אה, תקליט, אבל בוא, בוא נשמע שיר שלך מתוך, אה, מתוך האלבום שנקרא... חכם גדול, כי אם דיברנו על סיפורים, זה סיפור... שפשוט כיף לספר אותו עם גיטרה. והאלבום נקרא? האלבום אה, נקרא ההוא שפעם... ההוא שפעם היה. ההוא שפעם היה. יש הרבה משמעות לשם הזה, מהרבה אה, בחינות. אז בוא ספר לנו על המשמעות. אה, קודם כל... על משמעויות? אז זה הרבה... קודם כל, אני הקלטתי את האלבום הזה, כתבתי את השירים האלה לפני לא מעט שנים כבר, והאלבום היה קצת ב... כזאת, שמור לי קצת במגירה, קצת... כזה לקח לי גם זמן להקליט אותו, ואז הגיעה הקורונה והמלחמה, ותמיד היו תירוצים בלי דברים אחרים, הוצאתי ספר ילדים וכל מיני דברים אחרים, ואז אני, אה, ושמתי אותו בצד, וכשכאילו חזרתי אליו עכשיו, נורא אמרתי שלפני שאני עכשיו טס לארה"ב, אני חייב להוציא את האלבום של המסע הקודם. ופשוט אה, אמרתי, הבן אדם הזה לפני הקורונה ולפני כל מה שעברתי, זה קצת בן אדם אחר. אז זה ההוא שפעם היה. ההוא שפעם היה, והנה חכם גדול, נדב גל, לא על ויניל, אבל אנחנו אה, נסלח הפעם. תודה. הייתי חכם גדול, לדעת את הכל, חכם מספיק עליה לקטר. חכם מספיק כדי לצפות שהיא תלך, אך לא חכם מספיק לגרום לה להישאר. חכם בלהמר, חכם בלשקר. ידעתי מצוין להצטער. ובנוסף הלא הבחנתי שתלך, אך לא הבנתי איך לגרום לה להישאר. חכם גדול ולהרוס הכל ולא למצוא פתרון איך יש לי כישרון עכשיו כשזה נגמר בקושי מה נותר רק שכל לבכות זיכרון נפגשו בה בטעות, יפה כל כך שבא למות, תראו שאין כמוה בעולם. אז תמסרו לה דש בשמי, ואם היא לא תזכור ממי חם גדול, ולהרוס הכל, ולא למצוא פתרון. איך יש לי כישרון, עכשיו כשזה נגמר, בקושי מה נותר, רק שכל לבכור. רק שכל לבכות, כן רק שכל לבכות וזיכרון. זה היה נדב גל, חכם גדול, ומי ניגן אה, סלייד גיטר? בן וייסמן, חברי משכבר. נגן ה pedal steel מהטובים ששמעתי באמת, והוא גם אה, כנראה היחיד בארץ. זאת אומרת, אתה לא אה, יכול אלבום קאנטרי, אה, שיר קאנטרי, בלי שיש שם את ה pedal steel guitar. הכל אפשר, אבל כן, אין ספק שזה כלי שהופך אותך, זה פשוט זורק אותך למחוזות זה אחרים. זה שם עליו את התווית של הקאנטרי. זה הגושפנקה, לגמרי. בגלל זה עשיתי את האלבום, אגב. <laughs> בשביל, <laughs> בשביל הפדל אז בואו נס... בוא, בוא ספר קצת uh, על נדב גל. Uh, אז אני, uh, אני, אני עושה כל מיני דברים uh, שהם שונים, אבל הם כולם נוגעים איכשהו למוזיקה. Uh, אני כותב שירים בעיקר, זה הטייטל הכי רשמי. لا, דווקא לכולם, לכל מי שרוצה לשמוע. אה, אני כותב אה, שירים, גם אה, שירי קאנטרי, גם שירי בלוז, שאיתם אני בעיקר מופיע. שירים שכתבת לאחרים הוקלטו, ידועים? הלחנתי כמה שירים לזמרים ולכותבים. יש כמה שירים שהם בדרך. ו... והייתי בחלק מכל מיני הרכבים, אבל אני בעיקר דווקא כאילו כותב לעצמי ומופיע. אני גם uh, כותב אה, לילדים, יש לי ספר שירים לילדים שנקרא הכל מותר, uh, ועכשיו אני uh, בדיוק uh, עשינו סשן live uh, עם השירים האלה, uh, שהלחנתי אותם והופעתי איתם עם uh, uh, זמרת בשם ענבר שניידר. אז יש את השירים לילדים, יש את הקאנטרי ויש את הבלוז, זה בגדול. אני אוהב נורא כאילו לעשות, לקחת את הז'אנרים האלה וכאילו להוציא מהם את ה... את מה שהם יכולים להוציא. זאת אומרת שהשורשים <clears throat> שלך התרבותיים הם לא פה, הם ארצות הברית. כך יצא. אני, אני, אני לא יודע להסביר את זה אפילו. יש לך זה... קשר פיזי לארצות לא, הברית? לא, זה לא מה ששמעו אצלי בבית. אה, ההורים שלי לא אמריקאים, אה, גדלתי ברמת גן. אה, אבל הגישה, אני חושב שהטקסט זה העיקר, הגישה הזאת של הקריצה תמיד, הקלילות הזאת. אה, נכון שהשיר שעכשיו שמענו הוא כזה קצת יותר סיפור כזה, אבל גם בו יש את הסגי נאור, שכאילו אני חכם, אבל אני חכם בלהיכשל. תמיד האירוניה הזאת, זה משהו שמלווה את כל הכתיבה שלי, גם לילדים, גם בבלוז וגם בקאנטרי. אני פשוט נורא מושפע מהדרך שבה אה, כותבים את השירים האלה. היו לך מבחינה סגנונית עוד תחנות בדרך לפני הקאנטרי והבלוז? כן, היו, היו... אה, היה, תמיד... אה, אה, אה, הושפעתי ממוזיקה אמריקאית באמת, אבל אני נורא אוהב אה, מוזיקה ברזילאית גם. אה, באלבום שירי ילדים יש שיר שהוא כזה יותר לטיני, יותר אה, דברים כאלה. אבל, ו, וגם מוזיקה קלאסית, בתור פסנתרן אני אוהב ג'אז, אוהב בלוז, שזה גם כאילו עולמות... כן, אם יצא לנו אולי נשמע את קיג'ארד שאתה כן. הבאת. אה, אז בואו בוא נחזור לקאנטרי ולעוד אה, אוסף אה, קאנטרי שיוני הביא, וזה עוד להיט ש, שהיה גם להיט פופ, גם בארץ, עכשיו <laughs> בעיקר בארץ, לין אנדסון, וזה yes. כמובן רוז uh, גארדן. I beg your pardon, I never promised you. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give, so live and let live or let go. Oh, oh, oh, oh I beg your pardon. I never promised you a rose garden I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so mellow. could sing you a tune and promise you the moon. But if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap, still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know טוב, קודם כל, אתם שמעתם כמובן את החריקות, שזה אומר לכם חד משמעית ששמעתם את זה מתקליט, יוני. אה, אגב, שיר מצוין כדי להבהיר מה זה קאנטרי, כי אה, הקאנטרי נתפס כמשהו מאוד פשטני בסופו של דבר. עכשיו, השיר הזה הוא מלא קלישאות. קודם כל, I never promised you a rose garden, קלישאה מספר אחת. עכשיו, אה, still water run, run deep. כן? You better look before you leap. זה שיר של קלישאות, אבל זה כל כך טוב, יפה. מוזיק, קאנטרי כן, זה מוזיקה של קלישאות, נכון, זה פשוט... אה, נכון. Uh, זה מה ש, שאני אוהב, שזה כאילו, אתה לא ממציא אף פעם את הגלגל מחדש, אתה תמיד uh, שר על הוויסקי ועל הרכבת ועל מאמה ועל כל הדברים האלה. דווקא אני בתור, uh, כאילו, כותב ישראלי, אני חושב שדווקא ישראלים צריכים קצת להיזהר עם הקלישאות האלה, כי אז זה נשמע פתטי, זה נשמע כאילו מנסים להיות אמריקאים, כן. כאילו הרכבת פה זה... אין בוא, פה... זה לא הרכבת של אה, לוזיאנה. כן, אין <laughs> פה... זה רכבת שלא מגיעה אמנם. אין פה מונשיין וויסקי, כי אה, אין איפה לייצר את זה. זהו, יש גם אה, מע"מ על הוויסקי, הכל כן. יקר. בקיצור, אז כן, תמיד צריך... אבל לדעתי תמיד כדאי לשמור את הקריצה הזאת. אם יש את כן. הקריצה, אז אתה צריך להיות מודע לזה שאתה ישראלי, שאתה לא... זה. אילין אנדרסון, הביצוע הזה. בשיר היא, מאוד מודעת למה, לעצמה ולמה שהיא שרה. היא יודעת מה היא שרה, והיא נהנית מכל רגע שהיא שרה את זה. גם אנחנו. תמיד מזכירים בהקשר הזה את השיר של uh, uh, סטיב גודמן, שהוא כתב, וביצע אה, uh, אותו, uh, הביצוע המוכר הזה של דויד אלן קו, שזה שיר על כל הקלישאות שאמורות להיות בקאנטרי, ופשוט עושים בבית אחד, מכניסים את כל הקלישאות של הקאנטרי, גם רכבת, גם מוות, <laughs> גם את אימא, גם... <laughs> ופשוט כאילו עשו על זה פרודיה מצחיקה כזאת, אז ממליץ לשמוע. אז בוא תספר לנו על ההופעות שאתה עומד להופיע בארצות הברית. אז זהו, אז האמת שמה שקורה כאן אה, בארצות הברית, בכלל אגב זה נורא לא אה, אסטרטגי או מה שלפי ספר החוקים של המוזיקאים, כאילו להוציא אלבום ולברוח מפה לארבעה חודשים, אבל אה, אני אה, לא בחוקים. אה, אני אה, טס מפה לטקסס, במקרה דווקא. פשוט יש שם סמינר למוזיקאים של סונג לידרים. זה סמינר שעשיתי אותו פעם, זה נקרא הבנה שירה. הסונג לידרים uh, בארצות הברית זה תרבות מאוד שונה ממה שנקרא פה שירה בציבור. פה אתה מדבר על שירה בציבור, אתה נזכר בשרה לשרון ובכל מיני אירועים כאלה בגבעת רון. אז בארצות הברית הסונג לידר הוא יותר uh, פולקי, הוא, זה משהו אחר לגמרי, אבל זה בעצם uh, סמינר של מוזיקאים מכל ארצות הברית ועבדכם uh, הנאמן, ומלמדים אותנו איך לעבוד עם קהל, איך uh, uh, לחלק קהל ולתת לו כל מיני תפקידים בנגינה, איך... Uh, זה משהו שאגב עשיתי, זה, הייתי בסמינר הזה לפני עשר uh, שנים, והוא שינה את חיי. אה, יש לי הרבה... אז מה, ההופעות שלך, מה, זה כאילו סטאז' על מה שאתה לומד? אה, לא הייתי אומר סטאז', אני לא... אה, ההופעות שלי זה הופעות שאני פשוט עושה את מה שאני אוהב לעשות, שזה בעיקר לספר סיפורים, לספר בדיחות, לספר סטנדאפ כזה. אה, עם אה, אירוניה לפעמים, אה, וזה מה שזה. זה לא הופעות שמיועדות לקהילה יהודית, אה, נכון? או שגם? הן מיועדות לכל מי שאוהב מוזיקה. לכל מי שרוצה מוזיקה. לבוא ולשמוע. אז אם אתם נמצאים בארצות הברית, בטקסס. לגמרי, טקסס וניו אורלינס, אחר כך אני נוסע, כי זה חלום שלי הרבה מאוד שנים. אני מת על המוזיקה של ניו אורלינס, על איך שהבלוז, שאנחנו נדבר על זה בתוכנית שנעשה על הבלוז. כן. אה, פשוט מקום מדהים. עכשיו אנחנו אה, נחזור אה, לתקליטים, הפעם תקליט שאתה הבאת, זה תקליט של ארד גרפונקל, אין, אנג'ל, אנג'ל, אנג'ל קלר, אנג'ל קלר, מתבלבל קצת. אה, וזה שיר של ואן מוריסון במקור, שארד גרפונקל עשה מזה להיט גדול, וזה נקרא I shall sing, אני אשיר, הוא כבר בא לשיר. אני קונכייה עשיר. נו, אתה מגיע? לוקח לו זמן. הנה, הנה הוא מתחיל עם הדפיקות על תיבת התעודה של הגיטרה. יאללה. אאוט גרפונקל, I של סינג, ועכשיו אה, תכף אה, נדב גל, will sing for us, <laughs> כן? אמ, אז אנחנו נשמע את השיר שנקרא נערה של פעם. כן, זה שיר שכמעט נגנז, <laughs> אבל בסוף הוא באלבום, וקיבלתי עליו... אה, ומדוע החלטת את ה... קודם כל חשבת על לגנוז, ואחר כך אמרת נלך לא אהבתי את השירה שלי שם. אבל קיבלתי עליו אה, אה, ביקורות אה, טובות, אז אני הולך עם הקהל הפעם. אוקיי, מאזינים ומאזינות. שזה לא קורה, אגב, לא מה. אתם מוזמנים ומוזמנות להגיד לנו מה דעתכם על השירה של נדב שהוא לא אהב, אבל אחר כך הוא החליט שזה בכל זאת טוב. טוב, הנה נערה של פעם, נדב גל, מתוך האלבום האיש שהיה פעם. ישנם גברים שבבנות הם מחפשים הרבה תכונות כמו אופי או יוקרה או יופי של גזרה אבל יש קריטריון אדיר שלא רואים אותו בעיר אותו אני רוצה בנערה אני רוצה נערה של פעם, עד שאמצא אחת אני לא אוותר. אני רוצה נערה של פעם, למה לא מביאים כמותן יותר? אני רוצה נערה של פעם מהסרטים הישנים מחפש נערה של פעם רק פעם בחיים וכשאמצע אחת כזאת ניצה ביחד לשדות תמיד יחפים בים ובהרים מכה בשום מקום, נצפה בשמש כל היום, וככה נהיה מאושרים. כן, פעם אומרים שהכל היה פשוט, אבל מאז זה השתנה ואין זה כך. כי לפלרטט אולי זה קל וגם לצאת לדייט אבל למצוא אחת שוטה זה מסובך אני רוצה נערה של פעם עד שאמצא אותה אני לא אוותר אני רוצה נערה של פעם, למה לא מביאים כמותן יותר יותר? אני רוצה נערה של פעם, מהסרטים הישנים. מחפש נערה של פעם, כן, רק פעם באה, רק פעם הבתים הישנים מחפש נערה של פעם הרע של פעם, נדב גל, שלא היה מבסוט, עכשיו הוא כן. <laughs> כן. אגב, זה קורה לא מעט, שאומנים, אתה יודע, לא בטוחים לא בשיר מסוים. לגמרי. רוצים, כאלה שגונבים אגב, ופתאום באיזה שלב, כנראה הדבר הזה, אתה יודע, הם מוצאים אותו בתור איפי או משהו, ופתאום זה מצ... תופס הצלחה. מי, מי, מי, מי אני שאגיד, אבל מהניסיון המועט שלי, לכו עם הקהל. <laughs> כאילו, אם הקהל אוהב משהו, פשוט תקשיבו לו. ו... נכון. עכשיו אנחנו עוברים לעוד uh, אלבום, uh, בוא נגיד שזה לא בדיוק אה, uh, קאנטרי טהור, זה קאנטרי רוק, זה ההתגלמות של קאנטרי רוק עם דגש על הרוק, האיגלס. לא, לא מלון קליפורניה בשום פנים ואופן. לא, לא מלון קליפורניה פחות ה... כי בוא נזכיר שהם היו קיימים עוד לפני מלון קליפורניה, והם עשו מוזיקה הרבה לפני מלון קליפורניה. לגמרי. והם עשו מוזיקה טובה. מדהימה. ו... העריכו אותם רק אה, מאוחר, אגב, אז כאילו, אתה יודע, זה קרה להרבה, גם לג'ון דנבר, כאילו נורא זלזלו בהם וכזה, כן, זה קאנטרי רך, זה, זה לא מספיק אה, מאצ'ו לקאנטרי, ומבחן הזמן, אה, רק איזו להקה קסומה ומדהימה הם היו. ו... זה היופי, שיש את האבולוציה של המוזיקה, לגמרי. ואתה יודע, פתאום, אומנם יש כאלה שלא מערכים, אבל עם הזמן פתאום אתה מגלה פתאום עולם אחר, ו... משהו קסום במשהו שבהתחלה זלזלו בו ולא העריכו. ואנחנו החלטנו ברוב קולות של נדב ללכת על... אה, דספרדו. וזה עוד אחד מאותם השירים שלא שומעים הרבה. נכון, כי... חבל. כי מעדיפים תמיד לקחת את New Kid in Town, או את Lying Eyes, או את... אה, כמובן, השיר שלא נזכיר את שמו, הנה כן. הזכרנו. <laughs> השיר של וולדמורט. כן. Why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get desperado. Oh, you ain't getting no young. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom. Well, that's just some people talking. Your prison is one world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. Let somebody love you. you better let somebody love you. For it's too ואלה היו האיגלס עם כל החריקות. תקליט קצת עקום, אבל לפחות זה תקליט, כן? צריך שיהיה משהו עקום טיפה וחורק, לא? כדי שיאמינו לנו נכון. ש... <laughs> היום בעידן ה-AI אי אפשר לדעת כלום. זה נכון. זה רעיון, יוני, תמציא לנו משהו ש... כן. יש לי הרבה קסטות בבית, אולי תמיר אותם ל-AI. תמיר אותם בעזרת AI. כן, אבל באמצע תעשה שזה ייקרה. עזוב, ה-AI יכול להשאיר את זה מחדש, <laughs> לא לשים לב. זה ברור, נו. לא. אה, תמציא גם אה, עיפרון ש... שמסובב אותם, כן. ומדביק אותם עם אצטון. כן, כן. אולי נעשה תוכנית, מעדן קסטה. בעיניי. אנחנו נחלק קסטות למאזיננו. טוב, מספיק שטויות, באמת, יש לנו עוד, עוד אה, רבע שעה, ואנחנו צריכים להספיק אה, עוד קצת מוזיקה. אז uh, הנה תקליט שנדב הביא. ואנחנו דיברנו מקודם על, ה, על השורשים של הרוקנרול. נכון. אה, שזה בעצם היה, אז אז קראו לזה rockabilly. Mm, rockabilly, כן. זהו, rockabilly. האבא של הרוקנרול. אה, אפשר להגיד אה, בן ממזר של הקאנטרי והבלוז. ואחד הראשונים היה ביל היילי, שאנחנו כמובן מכירים אותו מרוק מסביב לשעון, שהיה להיט הרוקנרול הראשון. שמכר עשרות מיליוני עותקים ברחבי העולם. ואגב, אה, ביל היילי היה הכי רחוק מתדמית של uh, כוכב, כוכב רוקנרול, זאת אומרת, תסתכלו עליו. בחור די שמנמן, נראה כמו מורה בבית ספר uh, יסודי בארצות הברית. פקיד שומה, uh, כן. כן, פקיד שומה עוד יותר טוב. והוא היה כוכב הרוקנרול הראשון בעצם, ואנחנו נשמע מתוך האלבום שנקרא Rock the Joint, את השיר שנקרא Rock the Joint, שזה לפני, לדעתי, רוק מסביב לשעון. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. crazy crazy. Crazy man, crazy. crazy man, crazy. Oh man, that music's gone, gone. When I go out and I want a treat, find me a band with a solid beat. Take my chick and we dance about. When they start rocking, boy, we start shout, shout, crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. כן, אתם רואים איך ביל היילי גמר ככה מהר את השקט שם. טוב. אה, אנחנו חוזרים לעוד שיר שלך, והשיר האחרון שלך בתוכנית, mm-hmm. ואתה בחרת. תראה, אי אפשר uh, תוכנית קאנטרי בלי שיר uh, שתייה אחד, mm-hmm. אתה יודע, ל- לרפואה. אז uh, השיר הזה זה שיר, uh, גם שיר סיפור כמובן, כמו רוב השירים באלבום הזה, זה שיר uh, uh, על uh, מישהו, על הבן אדם האחרון שתמיד נשאר בבר, ושר לברמן uh, את השיר שלו. אז הברמן שר לעצמו. לא, לא, השיכור שר לברמן. נשאר, אז נשארו שניים, השיכור שהברמן לא מצליח להעיף אותו. בדיוק. הבנתי. אז הנה בלד על הברמן, נדב גל. ברמן זוג לי כוסית, ותשאיר את הבקבוק בינתיים. האישה עזבה את הבית, אז אני שותה בשביל שניים. זו כוסית לחובות שבדרך, ואחת ללב השבור, עוד אחת למים בברך, ולילדיי שעזבו. ים די די די ים די די די, ים די די די, ים די די היי, ים די ים די ים די די די, ים די די די, ים די די מזוג עוד אחת למולדת, מזוג עוד ארבע לשכנות, הרם לי כוסית לגן עדן, שהוריד אותה לגיהנום. כן, בר מזוג לי תקילה, נשבע שאינני כזה, אפסיק ממחר לעשן ולשתות. אז תרים עוד כוסית לכבוד זה. Yum di di di di di di yum di di di di di yum di di di di di yum di di di di hey yum di di di yum di di yum di di di di di yum di di di di di yum di di di di אני פעם הייתי כמוך, היו לי הרבה חלומות, והיום הנותר לפניך, רק זקן עם עיניים דומות. אז ברמן מזוג לי עוד בירה, לכבוד העולם שהולך, ומזוג עוד כוסית אחרונה בשבילך. כי גם לשלם אין לי איך, כי גם לשלם אין לי איך. ים די די די די די די, ים די די די די די, ים די די די די די, ים די די די די, hey, yum די די די די. di ים די די די די די ים די די די. אה, טוב, זה היה בעצם, מה ששמענו זה היה סוג של אייריש אה, ג'יג, אה, מה שנקרא. היה, כן, היה אירי קצת שם. <laughs> כן, שמענו אותה, את ה Irish jig הזה. תגיד, יש סצנת קאנטרי בארץ? יש, יש לי הרבה חברים, האמת שרובם בחיפה, הם כן. נקראים... הקוסמיק, אה, הם פשוט אה, כל מיני חברים טובים, אה, נועם מוגסי, איתמר בק, אנשים שהם עושים <clears throat> בין בלוז לקאנטרי. ואתם עושים ג'מים? עושים ג'מים, וזה הכי כיף בעולם. לא פסטיבלים, לא רק ג'מים. למה אתה לא מזמין אותנו? תבואו איתנו. אה, חיפה זה רחוק. חיפה. יוני ינקה, יוני כן, כן. אבל תזמין אותו פה לראשון אולי. משתתף בדלק. לערב ג'מים. לערב ג'מים, אבל הוא עושה קאנטרי. מה זה משנה? אוקיי, אני אומר, רעיון לגוון, טוב. אני דווקא אומר לגוון, זה <clears throat> תמיד יפה. רעיון טוב, שהוא יחזור, נדבר על זה. Uh, טוב, אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לקראת הסוף אה, של אה, התוכנית הזאת, ואנחנו נשמע עכשיו שיר של אחד מגדולי הקאנטרי, אבל לא שיר שלו. זה סטנדרט, מה שנקרא, סטנדרט של קאנטרי, שנקרא... עכשיו, עכשיו זה מתחיל. כן, כן, כן. so lonely. I could cry. I could cry. Wow. Hear that lonesome whippoorwill. He sounds too blue to fly. The midnight train is whining. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long when time goes crawling by. The moon just went behind. כן, ג'וני קאש לוקח אותנו פחות או יותר לסופה של התוכנית, יכול להיות שאנחנו נגלוש אחר כך בתקליט הזה לתמי ויינט, והיה לנו כיף, נדב. היה לי כיף גדול, תודה רבה שהזמנתם אותי. הוא רואה את עצמך מוזמן לתוכנית נוספת, הפעם על בלוז. לגמרי, על הבלוז של ניו אורלינס. אז אה, תעשה חיים בארצות הברית. תודה רבה. ותחזור בשלום. ותודה גם ליוני שהביא לנו המון המון אה, מוזיקת קאנטרי טובה. בשמחה, וזה כמו שנקרא, תענוג כל פעם. ותודה לאמירה המפיקה, ותודה למשה ירונסקי הטכנאי, שהפעם לא ישב איתנו, אבל הוא ישב, הוא אה, ישב איתנו בהזדמנות אחרת, כן. וזאת אה, תמי ויינט. אה, לא ב-Stand by your man, כי זה לא באלבום הזה, אבל אה, זה שיר שנקרא, איך הוא נקרא? הוא נקרא Reach out your hand. מה רע? מה רע? אז שוב תודה רבה לנדב גל, שוב תודה רבה ליוני, שוב תודה רבה לאמירה ושוב תודה רבה למשה ירונסקי, ותודה לכם שאתם אה, האזנתם uh, לתוכנית שהייתה כולה, או רובה הגדול, country. ותחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, אבל בטוח שיהיה טוב. ביי, בשבוע טוב, ותשמרו על עצמכם, ורק בשורות טובות. ביי. אמן. Just like you, there's someone just as lonely. And you know, God made them special just for you.